ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า แม้วิชา และวิมุตติ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติคำตอบพึงมีว่าโพชงทั้งหลายเจ็ดประการ I say, Piku, that True knowledge and liberation, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the true knowledge and liberation? It should be said the seven factors of enlightenment. พิสุทั้งหลายแม้โพชงทั้งหลายเจ็ประการ ที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่า เป็นอาหารของโภชง ทั้งหลายเจ็ดประการ คำตอบพึงมีว่า สติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการ The seven factors of enlightenment too, I say, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the seven factors of enlightenment? It should be said, the four foundation of mindfulness. พิสุทั้งหลาย แม้สติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารอาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการคำตอบพึงมีว่า สุจริตทั้งหลายสามประการคือความสุจริตทางกาย ทางวาจาและทางใจ The four establishments of mindfulness too, I say, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the four establishments of mindfulness? It should be said, the three kinds of good conduct, that is, bodily good conduct, verbal good conduct, and mental good conduct ภิกษุทั้งหลายแม้สุจริตทั้งหลายสามประการก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสุจริตทั้งหลายสามประการคำตอบพึงมีว่า การสำรวมอินทรีย์ The three kinds of good conduct too, I say, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the three kinds of good conduct? it should be said restraint of sense faculties ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า ถึงแม้การสำรวมอินทรีย์ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ ก็อะไรเล่า เป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์คำตอบพึงมีว่า ความเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะ restraint of sense faculties too, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for restraint of the sense faculties? It should be said, mindfulness and clear comprehension. ภิกษุทั้งหลายถึงแม้ความเป็นผู้มีสติ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะคำตอบพึงมีว่า การโยนิโส มนสิการ mindfulness and clear comprehension too I say have a nourishment they are not without n o u r i s h m e n t And what is the n o u r i s h m e n t for mindfulness and clear comprehension? It should be said, careful attention. ภิกษุทั้งหลายถึงแม้โยนิโสมนสิการ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็หลายเล่าเป็นอาหารของโยนิโสมนสิการ คำตอบคือศรัทธา Careful attention to I say has a nutriment it is not without nutriment and what is the nutriment for careful attention it should be said faith พิจน์ทั้งหลายถึงแม้ศรัทธา ก็เป็นธรรมชาติ ที่มีอาหาร หาใช่ เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธา คำตอบพึงมีว่า การได้ฟังพระสัทธรรม Faith too, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for faith? it should be said hearing the good dhamma พิสูจน์ทั้งหลายถึงแม้การได้ฟังพระธรรม ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการได้ฟังพระธรรม คำตอบคือ การครบกับคนดี Hearing the good Dhamma too I say has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for hearing the good Dhamma? It should be said, associating with good persons. ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละ เมื่อการคบกับคนดีคือสับบรุษ เป็นไปบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการได้ฟังพระสธรรมให้บริบูรณ์ เมื่อการได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำศรัทธาให้บริบูรณ์เมื่อศรัทธาบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำโยนิโสมนสิการ คือการทำในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์เมื่อทำในใจโดยแยบคายอย่างบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการสำรวมอินทรีย์ ให้บริบูรณ์เมื่อการสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสุจริตทั้งหลายสามประการ ให้บริบูรณ์สุจริตทั้งหลายสามประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำโพชงทั้งเจ็ดประการให้บริบูรณ์โพชงทั้งหลายเจ็ดประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำวิชาและบิมุตให้บริบูรณ์อาหารแห่งวิชาและบิมุตนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ thus associating with good persons, becoming full, fills up hearing the good Dhamma. Hearing the good Dhamma, becoming full, fills up faith. Faith, becoming full, fills up careful attention. Careful attention, becoming full, fills up mindfulness and clear comprehension. Mindfulness and clear comprehension, becoming full, fill up restraint of sense faculties. Restraint of the sense faculties, becoming full, fills up the three kinds of good conduct. The three kinds of good conduct, becoming full, fill up the four establishments of mindfulness. The four establishments of mindfulness, becoming full, fill up the seven factors of enlightenment. The seven factors of enlightenment, becoming full, fill up through knowledge and liberation. Thus, there is nutriment for true knowledge and liberation, and in this way they become full เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆ ตกลงบนภูเขา น้ำฝนนั้น ย่อมไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมทำซอกเขา ซอกผา และลำห้วยทั้งหลายให้เต็ม ครั้นซอกเขา ซอกผา และลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงน้อยทั้งหลาย ให้เต็ม ครั้นบึงน้อยน้อยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็ม ครั้นบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลาย ให้เต็ม เมื่อแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็ม เมื่อแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็ม อาหารแห่งมหาสมุทรสาครย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้ Just when it is raining and the rain pours down in thick droplets on a mountain top, the water flows down along the slope and fills the cliffs, gullies, and creeks. These becoming full fill up the pools. This becoming full, fill up the lakes. This becoming full, fill up the streams. This becoming full, fill up the rivers. And this becoming full, fill up the great ocean. Thus, there is nutriment for the great ocean, and in this way it becomes full ข้อนี้ฉันใด ก็ฉันนั้น เมื่อการคบกับคนดีคือสับบุรุษเป็นไปบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์ เมื่อการได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำศรัทธาให้บริบูรณ์ เมื่อศรัทธาบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำโยนิโสมนสิการ คือการทำในใจโดยแยบกายให้บริบูรณ์เมื่อทำในใจโดยแยบกายอย่างบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการสารวมอินทรีย์ ให้บริบูรณ์ เมื่อการสารวมอินทรีย์ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสุจริตทั้งหลายสามประการ ให้บริบูรณ์ สุจริตทั้งหลายสามประการ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำโพชงทั้งเจ็ดประการให้บริบูรณ์โพชงทั้งหลายเจ็ดประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำวิชาและบิมุตให้บริบูรณ์อาหารแห่งวิชาและบิมุตนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ so too associating with good persons becoming full fills up hearing the good dhamma hearing the good dhamma becoming full fills up faith faith, becoming full, fills up careful attention. Careful attention, becoming full, fills up mindfulness and clear comprehension. Mindfulness and clear comprehension, becoming full, fill up restraint of sense faculties. Restraint of the sense faculties, becoming full, fills up the three kinds of good conduct. The three kinds of good conduct becoming full fill up the four establishments of mindfulness. The four establishments of mindfulness becoming full fill up the seven factors of enlightenment. The seven factors of enlightenment becoming full fill up through knowledge and liberation. Thus there is nutriment for true knowledge and liberation, and in this way they become full.